бо там далі квітки кращі, особливі. А то оманна гра світла. Оглянемося, а увесь лужок вже стоптано. Нас ніхто не вчить цього жити, любити одне одного, робити добро. А хто може навчити? запитала Ірина. Самі. Чому це не вміємо любити? Так само тихо втрутився у їхню розмову Сергій. Уміємо? Голос Рити став шерхлим з напруги. А кого ти любиш? Назви всіх, кого любиш. Конкретно кожного, тільки не бреши. Сергій мовчав очевидно, хотів щось сказати і не зважився. Бачиш, як же це важко любити когось. Ірина вже не чула, про що вони говорили далі. Ми не вміємо жити, луною відбилося в ній, і тут же щось заперечило жити, жити, як хороше жити, просто жити і все її душа наповнилася радістю, тривожною, тремкою. Мабуть, саме так почувається молодий птах перед першим далеким перельотом, ще не знаючи, що це таке. І їй захотілося сказати тост. Це був перший тост у її житті. Вона наповнила келишок сухим вином і піднесла його. Вона хотіла висловити те, що неясно почувала душею, хоч і знала, що висловити його майже неможливо. Що нас найбільше хвилює в житті? Найбільше нас хвилюють перелітні птахи. Вона подумала, що говорить не просто так а що її слова чує одна людина, для кого б вона хотіла сказати дуже гарно. І саме через те розгубилася і не могла продовжити тост, а тільки сказала Я п'ю за перелітних птахів. Усі засміялися. Тищенко жартівливо посварився пальцем. Ти більше собі не наливай. Вона подумала, що її тосту не зрозумів ніхто, окрім хіба однієї людини, і втішилася тим. Мабуть, і справді тільки Ірша не засміявся. За столом панувало безладдя, хотів сказати тост решетов дзенькав виделкою по пляшці, але його не слухали. Сергій побачив, як підвелася Клочкова і вислизнула за двері. Маленька, непомітна, неначе кулачок, що визирнув з трави і сховався. Він підвівся теж. У кутку за круглим столиком розташувався чоловічий гурт. Вони забрали туди горілку та вино і вели якусь дискусію. Ірша підійшов до них. Його ніхто не запрошував сісти, і він не сідав. Саме говорив Рубан. Ти кажеш життя, плин. Який плин? Чого плин? Що таке воно само? Поглянь на це вино. Справді, як казали у давнину, чистий, як сльоза, сік виноградних лоз. Подивись, як воно іскриться, і які етикетки на пляшці. А трохи згодом воно стане сечею і тектиме в каналізації. Ну гидко ж у тебе все виходить, підвівся решетов. Зате справедливо. Навіть коли справедливо.